Ku ka ndriçuar emision ky edukativ o fetar pra këtu drejtpërdrejti në televizionin vali. Edhe sot me ne në studio është profesor Dr. Shefqet Krasniqi. Eselamu alejkum profesor dhe mirë se erdhë në emisionin tonë. Alejkum selam rahmetullahi wa barakatuhu mirë se ju gjejmë. Miq të dashur të gjithë e dimë se gjatë të gjithë historisë, përkatësisht gjatë të gjithë historisë së njerëzimit sa ekziston dhe sa dimë ne për të, kanë ndodhur mund t'i quaj sprova apo bela Nga më të ndryshme duke filluar nga popujt nga më të ndryshme që na flet historia gjerë e gjatë edhe për ta. Dhe shumë herë është diskutuar se si vijnë këto fenomene, kush janë shkaktarët e këtyre fenomeneve. Një gjë e tillë po ndodh edhe sot, siç është për shembull tërmeti në Haiti apo vërshime të mëdha të cilat po ndodhin sot në Shqipëri, temperaturat e larta në disa vende dhe temperaturat e ulëta në disa vende. Pra këto luhatje të ndryshme të gjërave të mëdha mund t'i shohim që ndoshta mund t'i quajmë edhe dënime apo gjëra të tilla. Në vazhdim do ta diskutojmë pak më shumë se si e trajton Islami këtë çështje dhe këto probleme të cilat po na vijnë ditëve tona. Pra, me ne në studio edhe sot siç u ceka do ta diskutojmë me profesorin këtë temë dhe do të na shtjellon pak më shumë mbi këto fenomene të cilat po vijnë sot. Mirëpo miq të dashur, dua t'ju rikujtoj që emisioni jonë është i drejtpërdrejtë dhe ju mund të dërgoni pyetjet e juaja mbi shokët e tij të sinqertë, mbi të gjithë ata të cilët ndjekun rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj besimtari është syçelë, është i kujdesshëm, është i vetëdijshëm, për atë çka e rrethon edhe çka ndodh në këtë dynja. Thonë ndryshe, këto dukuri të cilat i cekët ju, dukuri natyrore, që kalojnë në fatkeqësi, Pranë tyre besimtari nuk guxon të qëndrojë duar kryq, por t'i kuptojë qartë se ato janë nga i madhi Zot, sepse në mënyrë të prerë asgjë nuk ndodh në këtë tokë të Zotit, pa caktimin, pa lejen, pa vullnetin, pa dëshirën e të madhit Allah. Çdo gjë është e shënuar, e caktuar dhe është në dijen e të madhit Allah. Nuk ka rastësi në këtë kosmos. Rastësi nuk ka. Rastësi ka tek ne, te Allahu nuk ka. Te Allahu ka çdo gjë e planifikuar, e qëllimt, me vetëdije, me urtësi, me mjeshtri të përkryer. Pra, pse Allahu i madhëruar Me çu gjëra të tilla, kurse Ai është i mëshirshëm, kurse Ai na ka krijuar, kurse Ai na ka sjellë në këtë tokë. Pse? Para se me shku te përgjigjja, duhet të themi apo ja vlen të ceket se Allahu i madhruar, Çdo gjë çka e shohim dhe nuk e shohim është ushtri e Allahut të madhruar. Pra, me fjalë tjera, Allah mund t'i përdor për ushtri të veten melaçet e veta, mund t'i përdor insektet, mund t'i përdor erën, tërmetin, vullkanin, shiun, borën, ftoftin, nxetin, çka të dojë. Për atë arsye Allah ka thonë n'Kur'an, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Askush nuk i din ushtritë e të madhit Allah, sa shumë janë ato, përpos Allahut të madhruar. Me këto, Allah i madhruar i përdor, kur të don, i përdor, i fut në përdorim, Për t'i ndihmuar robëve të tij, për shembull, dërgon melaçe për të ndihmuar muslimanëve, siç është rasti në luftën e Bedrit, që Allahu i Madhëruar ka dërguar melaçe që ka cek në Kur'an dhe ka dërgu, i ka ndihmuar pejgamberit alayhi salam dhe muslimanëve në luftë kundër mushrikëve dhe idhujtarëve mekas dhe kjo është vërtetuar me Kur'an. Edhe ma herët, po edhe ma vonë Allahu i Madhëruar dërgon ushtritë e veta fenomene të ndryshme të cilat i fut në përdorim për t'i ndihmuar robëve të tij evliave të tij, të dashurve të tij, por në të kundërtën i përdor gjithashtu ato nganjëherë për t'i dënuar njerëzit të cilët e kanë lëshu rrugën e Zotit. Për shembull, Kurani shumë qartë Na definon se si Allahu ka përdorë ujin si ushtri të veten për ta dënuar popullin e Nuhit alejhi selam me një tufan, me një përmbysje gjithëpërfshirëse të këtij globit, ku askush nuk shpëtoi përpos atyre të cilët hypën në anije me Nuhin alejhi selam. Allahu na tregon pastaj se Allahu ka dërguar tërmet te populli i i I Adit atje, i Hudit, populli Ad, i pejgamberit Hud, atje te Shuajbi ka zbrit zjarr prej qiellit, atje te Luti alejhi selam përmbysje, shafatje tokës përmbytje e madhe dhe kështu me radh, Allahu ka dërguar dikur erëra të forta te populli i Salihit erë të madhe, te Luti që besa edhe gjithashtu shi ka lëshu prej qiellit, por me gur prej xhehenemit, Dhe kështu me radhë fenomene të ndryshme Allahu i madhruar përdor që janë ushtritë e veta ato janë tana krijesat e Zotit për t'i dënuar nganjëherë robt e tina në tokë. Atëherë kur ata e lëshojnë rrugën e Allahut të madhruar, por gjithmonë pasi që t'ju ketë dërguar Allahu Parimisht dhe fillimisht pejgamber të dërguar misionar të tij, të cilët e derdhin mundin e vet, ua tërhjekin njerëzve vërejtjen, për shembull Nuhi alejhi selam, Felebithe fi kaumihi elfe senetin illa khamsina ama ka thanë Allahu ka qëndruar te populli i tij 950 vite. Nat e dit tu thirrë në rrugë të zotit. Dhe në fund nuk besuan, domethanë, nuk e pranun hakun, u hidhru zoti, ndaj tyre çoi dënim, njëjtën gja te populli i Salihit, po natyrisht ku afat shkurt ma pak, te Shuajbi, te, te, te, te, te Hudi, te Luti alejhi selam, dhe kështu me radh, pejgamer mas pejgamerve. Pra, Allahu i madhruar tebareke ve teala, çon dukuri të natyrës të cilat ndodhin në në në masë shkatërrimit tek njerëzit si shenjë ku atë si shenjë dënimi dhe qortimi. Shenj dënimi dhe qortimi prej të madhit Allah se ata kanë lëshuar rrugën e Zotit. Ka thanë Allahu në Kur'an: "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Ne nuk dërgojmë shenja të tilla, edhe nxanja e hanës, nxanja e diellit. Pejgamberi alejhi salatu vesselam ka thanë, hana dhe dielli janë dy krijesa prej krijesave të Allahut. Janë dy shenja dhe argumente të forta për ekzistimin e të madhit Allah. Ato nuk zihen eklipsi i tyne, po. as për vdekjen e askujt, as për lindjen e askujt. Se njerëzit kanë mendu ma herët se kur kur kur kur vdes ndonjë burrë i madh apo lind ndonjë njeri i madh, Nxihet hana apo nxihet dielli tha jo nuk është ajo por me to Allahu me eklips don me i friksue robt e ti n'tokë se e shofin tanë njerëzit m'ja bo me dije se keni kujdes kthenu te Allahu n'rrugë të Allahut se keni lëshue rrugën e Allahut dhe se mund pasojë dënimi një fenomen i tillë jo vetëm fenomeni te hana, te dielli, po. por në përgjithësi vazhdon të ndodh edhe sot e kësaj dite dhe do të ndodh deri sa të vjen kataklizma në fund kiameti i përgjithshëm. Për atë arsye gjejmë sot, siç e cekët dhe ju, atje ujrat e shumta, vërshime të mëdha në Shqipëri të vëllazërit tonë, Atje në Haiti termet katastrofal me dhjetra mija, mund të jenë edhe me qindra mija një Zot e di sa kanë vdekur. Atje e ftoft i madh nëpër Evropë temperatura s'mbahen mend. Atje në Australi temperatura t'nxeta s'mbahen mend. Atje çon Allahu sëmundje të ndryshme se edhe këto janë bela dhe denim prej Zotit, sëmundja e sidës atje, gripi i derrit atje, dhe sëmundje tjera që ka çu edhe çon i madhi Allah, Tana këto janë shenja se njerëzit e kanë lshue rrugën e Zotit, nuk janë n'rrugë të Allahut të madhruar. Allahu ka thonë, wa ma asabekum min musibetin, fe bima kesebet ejdikum, wa jafu an kethir. Nuk ka bela e cila ndodh në tokë të Zotit, kjo është rregull, nuk lun deri në kiamet. Kjo nuk lun, është rregull qiellor, kuranor, Nuk ka bela, nuk ka fatkeqësi, nuk ka tragjedi, nuk ka e ligë, nuk ka, nuk ka ndryshim i ligjeve të natyrës, të cilat ndodhin n'tokë të Zotit, e që nuk është rezultat i mëkateve që i kanë bo njerëzit, por megjithate, wa ya'fu an kathir, Allahu fal shumë. Pra një pjesë po don me na ndëshku, po don me na qortu, a shumë po na fal, sepse me kanë me na ndëshku përballë veprave tona, na kish bo rrafsh me tokë. Na kish bo rrafsh me tokë i madhi Allah Azza wa Xhel. Mirë, atë çka jem tu pa në Shqipëri, që po na dhem zemra, natyrisht po mërzitum, kur shef uj, çka të shef me sy uj, uj krejt, automatikisht neve si muslimanë na kujton kohën e Nuhit alejhi selam, që e ceka më herët. Po me kanë çu Zoti shi, dy javë, tri javë, 24 orë pa nalë, çka bahet? Po çka mund i vjen ushtria në ndihmë, po bota me u çu s'mun i vjen n'ndihmë. Me çu Allahu shi 24 orë. Edhe në kohë t'Nuhit, djali i vet tha, kom me u ngjit në kodër une. Tu mendu se ujtë nuk ngjitet në kodër nalt. Kom me u ngjit n'kodër, tha babës vet. Baba i tha, jo, biro, jo, nuk ka rënë me pështu sot prej dënimit Zotit kërkush, përpos ata të cilët hypin n'anije. Por Allah nuk çon dënim si në kohën e Nuhit, çon dënim të pjesërishëm. E pastaj, pse me çu Zoti këtë kët, kët, kët, kët fatkeqësi te vllazërit tonë në Shqipëri? Pse? Dhe në përgjithësi n'botë, a nuk është Allahu gjithëmëshirshëm? Mun të thotë dikush. Po mëshira e tij pse mos me qenë, ajo e cila na bën me jetue në ligje normale të jetës. Po, ashtu është. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë Ka thonë Allahu azza wa jall me pas qenë robtë e mi, njerëzit në tokë, me ndëgju Allahun, me shku sipas rrugës të Allahut, nuk do t'ju kisha çu shi ditën, po natën shi, ditën diell dhe nuk do ta kishin ndëgjuar zërin e bubullimës. S'kish çu zoti bubullimë me i trishtu njerëzit. E mos flasim për rrufe, e cila është edhe dënim, e cila edhe edhe edhe vret njerëz e mbyt. Por kish çu diell, sepse nëse shiu kur bie ditën po të pengon, Po ta paralizon jetën në një farë mënyre, kuj ma shumë, kuj ma pak, Shqipëri është jeta e paralizuar. Allahu ditën e ka kriju me punu, natën me pushu. E kur është koha me pushu, është koha me ra shi, se jemi tu pushu, s'na pengon, dërsa ditën shiu do të na nalë, se ne do të me punue. Kështu në ligjet e tamam të natyrës, por këto ndrrohen, për shkak gjynaheve të njerëzve që i bëjnë njerëzit. Domethënë ish shumë bereqet shumë, dyert nga qielli të bereqetit dhe dyert e bereqetit nga toka. Pra nuk ish pas fakir Allahu kërrë absolute, se toka ka boll, zoti ka boll, Allahu nuk është dorështrënguar, Allahu është dorëlirë, jep shumë, Por njerëzit janë ata që e bëjnë haram rrëskun e vet. Për atë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, pej gjynaheve të njerëzve edhe rrësku i bëhet haram njeriut. Pej gjynaheve sepse gjynahet qysh thash n'fillim nuk ka bela në këtë dynja që bohet, që nuk është rezultat i mkateve. Pra edhe fukarallëku, edhe rrësku, që të pakohet se ne e gjojmë rrëskun, shumë herë mund të jetë shkak i gjynaheve dhe mëkateve, të cilat i bëjnë njerëzit në tokë të Zotit. Pra, atëherë Allahu po kuptohet se ne jem këtu për me na tërhjek neve vërejtjen se nuk jemi në rrugë të Zotit, e qe ku janë vëllazërit tonë në Shqipëri dhe ku janë vëllazërit tonë ne që jemi në Kosovë. Shqipëria, me qëtë Kosovën tonë, bashkë, bashkë, bashkë, s'ka ndalim te kurgjo. Qeveria e re, me parlamentin e ri, krejt e çojnë gishtin për me bo legjitime martesën mashkull me mashkull. Pajton Zoti me to. Kjo as nuk është e lejuar n'fenë krishtere. As nuk është e lejuar n'fenë hebreje. As nuk është e lejuar n'fenë budiste. As ka fe në këtë dynja që beson dikush në një fuqi absolute dhe mundohet me fitu një knaqësi t'asaj fuqi absolute, dhe ta quan Adonaj, dhe ndash të jetë fetë qiellore, ndash fetë toksore, si budizmi dhe dhe fetë e tjera çka janë, nuk pajtohen me këtë dukuri, se është jasht, jasht, ligjo, jasht ligjore, jasht natyrore, është e çmendur, a nuk hidhërohet Zoti? Sa, a ka mkat gjynah që nuk bëhet në Shqipëri dhe në Kosovë vëlla. Alkooli n'kulminacion dhe krenohen me alkool. Kamata kulminacion dhe krenohen me kamatë e Allahu thot ai i cili e lejon kamatën i ka shpall Zotit luftë. Amoraliteti n'kulminacion kanë hup vlerat e moralit. Qet moral që kemi pas ne si popull, t'varfën kemi qenë gjithë, e të vuajtur dhe shumë shumë gjëra kena pas, por këtë moral e kena pas shumë t'çmushëm dhe të shtrejt. Sot me shku e motrat tona dhe bijat e muslimanëve dhe me u martu atje me me, me serb. Pajtohet Zoti me to. Atje luftohet Shamia në Shqipëri. Luftohet edhe këtu. Atje shkelen drejtat e muslimanëve. Shkelen edhe këtu. Përzihen vajzat prej shkollave pse janë, pse janë, pse janë, kanë vnu shamia. A mendojnë njerëzit se Allahu nuk preket për këto gjëra? A ç'i bjen kjo me fjalë tjera? Sikurse unë kam shpinë teme, apo e kam një qytet tem, një fshat tem, arën teme, thirre qysh dush. Dhe njerëzit shkojnë dhe lujnë me arë teme, ose me qytet tem, a nuk prekna une? Prekna dhe shumë normale mund duroj një herë dy dhe tri, dikur hakmirrem ndaj tyre. Pe, pejgamberi ka thonë, ka thonë Allahu Azze ve Xhel, ai i cili ma lufton një evlija temin, i kam shpall luftë atina, e ai i cili e qet motërën prej shkolle, pse ka vnu shami, ai i ka shpall luftë evlijave të Allahut, pra hin n'luftë me Allahun, e kur ne të tjerë të rrimë shplakë, domethonë kem pajtu, dhe të gjithë meritojmë dënimin e Allahut, E njerëzve nuk i bjen mend derisa t'ju kërset n'kry. Njerëzit janë të tillë të krijuar. Sepse sepse sepse rrethi, mediat, shoqëria, shkolla, msimi, tana këto ndikojnë që njerë kanë ndikue dekadat e fundit, jo vite, për po dekadat e fundit që njerëzit me i shpërla prej feje. Që njerëzit, njerëzit me numrua çdo send që është fetar, fundamental, ekstremizëm, vehabizëm, terrorizëm, prapambeturi, ku di unë gjëra tjera çka çka çka mund që t'ju bjen ndërmend, a nuk e dini se tana këto të lidhen me Allahun. Me rëndësi është me qenë rob i Zotit në tokë të Allahut. Pra, këtu ndodhin atje te vllaznija tonë, por kjo, për si fundi, po. së tem shumë e madhe, po, shumë temë e gjatë. Por është me rëndësi, Se kur ndodhen gjëra të tilla, ne nuk guxojmë prapë të rrim duar kryq, nga të menduarit pikësëpari, po ashtu nga të vepruarit. Për atë arsye, ne si musliman duhet të pendohemi te Allahu i Madhëruar të kërkojmë falje dhe të bëjmë istigfar. Mos na godit edhe neve dhe t'i fal ata. Ta pezulloj atë bela te vllaznive, tërmete, furtuna, çka mi t'çon Allahu, i ran kët rast ujra të shumtë, shiu e madh që ka qenë n'Shqipëri. Ne e kem borxh me ndihmu vëllazërve tonë me qëndrua krah për krah me ta, që është shumë me rëndësi me qëndru krah për krah Pikë së pari i kem vëllëzer, i kem kojshi, janë tonë, jemi tyne, jemi një brumi, dhe çka është ajo gjithashtu që shumë me rëndësi, se ata e kanë dhënë provimin e vet në raport me neve gjatë luftës tonë të të të, të lavdishme para dhjetë viteve, e kanë dhënë provimin e vet në mënyrën më të mirë, edhe si pushtet, edhe si popull, dhe ne ju kemi borxh shumë. Ani pse edhe mos t'pasën provimin e prapë kishim pas borxh. Po. Prapë kishim pas borxh, sepse nuk guxon ti me qëndru ndaj kojshisë duar kryq ndaj vëllaut ton, kur ai digjet, ai vritet, ai ai dëmtohet dhe ti me nejt duar kryq. E ke haram në sheriat, duhet me ndihmu. Me ndihmu me dua, me lutje deri te te shtrirja e dorës në anën financiare, me dal krah vllaznerve tonë atje. Dhe mu në lidhje me këtë më ka, më ka pëlqyer edhe edhe edhe edhe urdhresa e myftiut Allahu e, e ruajt, i cili ka urdhëruar që nesër nëpër tona xhamiat e Kosovës të mblidhet ndihma dhe të flitet për këtë temë, është çështje e mirë kjo për të falendëruar se duhet sensibilizuar qytetarët me ndihmu, pastaj kjo të bjen me kujtu pak se ka me t'pyt Allahu dhe neve në qënë tebareke ve teala, e lusim Allahun që, që, që, që t'i mëshiroj Nuk ka send keq, qysh bëhet me pas keq kur je lidh me krijuesin tënd. E falënderon krijuesin tënd. Ai na ka çu kët ujë, ai na ka çu këto men, ai na ka dhënë këto sy, ai na ka çu kët gjuhë, ai na mundson me lëviz. Mu ma ka marrë ni pjesë zanit, me desht ma merr krejt la ilaha illallah. E u merr mu krejt, e na merr krejt, e merr dynjanë krejt. Ça çon peshë për Allahun azza wa jall, ta falënderojmë Allahun, ta falënderojmë Allahun. Ta falënderojmë. Allahu është i kënaqur me të qenë punë që është popullin dyzet. Por kur njerëzit i prishin, atëherë Allahu ndryshon. Innallahe la jugajjiru ma bikavmin, hatta jugajjiru ma bi enfusihim. Kur ata ndryshojnë, po u dhet Allahu një nimet, Allahu s'ua ndryshon. S'ua ndryshon për ndryshë, pa ndryshu ata vetë. Se ata, pra, edhe për së mirë dhe për së keqi. Nëse ndryshojmë ne gjendjen për s'miri, na e ndryshon Allah. Për atë arsye ka ardhur në disa në disa gjurmë, e thuhet se ka thënë Allahu i madhëruar, nuk ndodh që robi jem të jetë në gjendje të mirë, qoftë individ a shoqëri. E nga gjendja e mirë të kalon n'gjendje të keqe. E që Allah mos ia ndryshon gjendjen e tij prej s'mirës n'të keqe. Pra gjendje e mirë fjala është i lidhur me Zotin, është n'rrugë t'Allahut, dhe bën punë të mirë. Por subhanallah, hip n'pozitë, edhe zotëron pasuri dhe të tjera, hop, e ndryshon gjendjen. Në raportin e tij me Allahun, thot, Allahu ja ndryshon. Dhe në të kundërten, nuk ndodh një rob imi që të ketë gjendjen e keqe, por ta përmirëson, e që Allahu mos ia përmirësojë atijna gjendjen. Tebareke ue teala. Thotë, jam një grua 38 vjeçare, kam dështuar thotë në martesë pa dashjen time dhe tash thotë nuk dua të martohem më, a është thotë mëkat të rri e pamartuar. Është që nuk është mëkat me nejt e pamartuar, por me kusht që të kesh mundësi dhe të jesh e sigurt me emrin e Allahut, me mbrojtë nderin tënd dhe mos me pas nevojë m'ia shtri dorën dikujt. Se me pas me shtri dorën, me pas nevojë me shtri dorën dikujt atëherë mund të keqpërdorë dikush. A nëse më mirë është me u martu, më mirë është me u martu, por martesa nuk mund të themi se gjithherë është obligim. Martesa është e preferueshme, herë është e obligueshme, herë është e urrejtur, herë është haram. Varet prej natyrës së njeriut qysh është. Prej natyrës së njeriut që ka. Pse ke dështu në martesë Pa dashjen tande, kjo nuk guxon me qenë shkak që me bojkotu martesën, dhe n'të njëjtën kohë nuk është argument se dështon n'martesë tjetër. Megjithatë, nëse ta merr mendja se rrepull, në veçanti ata që ata që munden me nejt pa u martu, ata janë njerëz ose t'dhanë mas shkence shumë, ose mas ibadetit, adhurimit shumë. Për atë arsye n'këtë çështje imam Shafiu, Allah e pastë mëshiru, ka folë në këtë temë qysh moti, para një mijë e dyqind viteve, se ka thonë, unë sipas mendimit tim, njeriu i cili është i sigurt, nuk tutet se bjen n'zina, Zoti mos e dhashtë, më mirë është m'u marrë me adhorim, me ibadet, me shkencë, me dije, sesa m'u martu, sepse kontribuon shumë. Në qëtë kontekst, qështu hahet, në sa për pikë t'qejfit, në pare një kokërr shpinës, e s'martohna, pse? Po. po. Thotë, çfarë trajtimi thotë ka një grua që është e dhunuar dhe si trajtohet thotë ai fëmijë që është si pasojë e dhunimit. Po, ajo grua e cila është dhunuar, nëse nuk i nuk ka nuk i ka bëu hizmet asaj punë, s'i ka pri asaj pune, po, po, sepse shumë gra vajza në veçanti, këtu thonë janë t'dhunuara, por shkojnë deri te vendi i dhunimit shkojnë me kambë të veta. Vet Ti ja ke bo hizmetin asaj punë. Me pas kujdes femnat, zonjat, veçanti të moshës, të, të adoleshencës, me pas kujdes, sot ndodhin shumë gjana, në kafe, qet gjana çka, çka, çka, ja hup njeriut vetëdijen, dhe e hup kontrollin, femra, Dhe kur e sheh veten pastaj në gjendje shumë të palakmueshme, bëhet me myt veten, por çdo gjë ka përfundu tash. Të marron edhe me njerëz, as i tregon familjes, asht keq hesht, ndoshta ka mbet me barrë, tash mëkati tjetër, m'iu lind dhe të tjera. Nëse e ke bo hizmetin, je pjestare n'gjynah. Pendohu te Allahu. Nëse s'ja ke bo hizmetin, po tu shku rrugës të kidnapojnë, rrugën e zatet, dhunimet edhe shpeshherë ndodhin në, në për rrugën, në por Allahu na rujtë, gjithmonë ka ndodh ato edhe ndodhin, po këtë rast nuk je aspak fajtore, nëpër luftra veçanti ndodhin shumë nëpër luftra t'ndryshme, janë sene të rrëqethëse Allahu na rujtë, e, e na mshiroftë, nuk ka faj, femra, mkatin e kanë ata, djali Nuk e dim çka mshefet pas neve. Nuk e dim. Sheh n'Haiti ata me kanë shku dje në mëngjes me kanë dje mes atyne me kanë me kanë thanë me radio me diçka. Ça more njerëz gjysa ku keni me kanë mramje? Ishin tall, por hala pa u bo mramje ata shku n'ahiret. I murr Allahu azze ve xhel. Me me pak sekonda shku me 10-ra mija njerëz. Mun ke një shtet i plot, Për Allahun Azze ve Xhel nuk është kurgjë vështirë. Nuk kem caktuar ne me data, kjo është mëkat mi caktu datat, sepse është një pretendencë me ditë mshehtën, po. e një gjë e tillë është e ndaluar në islam, dhe të çon dhe në pabesim, zhveshje besimit krejt, sepse është. Ato i ka rujtur Allahu sekretet e tina. Asnjëherë nuk ka mundësi kush me ditë se kur do të bëhet kiameti. I kam thotë 34 vjet, a ka thotë njëri pa kismet pyet një vajzë. Jo. Në thelb, nuk ka njëri pa kismet, pa risk, pa furnizim, pa... Por, do të m'ja pri asaj pune, kemi nda më shumë do të të përgjigjesh në punë të martesës, po. do të m'ja pri, m'u mundu me lypë, por nuk e dim çka na ka caktu zoti. Do të pasë një gjë parasysh motra të nderuara, ne po shkojmë prej kiametit. Ne po shkojmë prej kiametit. Prej shenjave të vogla të kiametit është m'u shtu numri i vajzave, u paku numri i burrave, djemve. Çka do të thotë se nuk është gjendja në favor të vajzave. Gjinis femërore. Nuk është sot, po ç'do të jetë para 10 vit, pas 10 viteve, pas 50 viteve. Ata që vinë mas 100 viteve, nëse kjo dynja ka jetë. Ku është hadithi atje se vjen koha 50 femra ku një mashkull kujdeset për to. 50. Aty hin nana, hin gjyshja, hin halla, hin motrat, hin vajzat, gratë e vëllazënve, mesin njerëzit meshkujt shkojnë, a i hanë luftrat, vdesin, mesin femra shumë. Situatë shumë e pavolitshme për femra, por caktimet e Zotit, la ilahe ilallah, Për atë arsye muslimani do të m'u gjind simbas kohës që ka. Do të m'u gjind. Dhe me bo sabër, dhe me këqyrë, çka mun me bo? S'ka mundësi m'u martu, ka shëndeti, ose, ruajna Zot, një vajzë të zame, e tilë, e që në rreth ku ka dhënë Allah të hupë me dismoskë, ose në një vend ku ka jo musliman, dhe ajo e din se haram m'u martu me jo musliman. Do të me nejt pa martu. Do të m'u pajtu me rreth. Për mos me ra në mëkat, mos me prish dinin. Mos me prish dinin. Po pra, e kur ka mundësi me bo ndonjë zgjidhje, për atë arsye kjo e ndihmon ata çka, e kemi thanë ma shumë se një herë, se zgjidhja në kësi raste është poligamia që Allah e ka leju me Kuran, pejgamberi e ka leju me hadith, pejgamberi ka praktiku vet, shokët e tij kanë praktiku, muslimanët e mirë kanë praktiku, do ta praktikojmë edhe na, edhe ata që vinë mas neve, është një zgjidhje e problemit social dhe një mjekim i fort i moralit, se morali është gjithçka në shoqëri, morali është din, morali është jetë, morali karakter, morali është çka të dush morali. Nuk ka hajr, në qoftë se s'ka moral. Dhe është që aty ku prishet morali, prite dënimin prej Allahut të madhëruar. Prite dënimin prej Allahut, aty ku hapet, aty ku përhapet zinaja, amoralitet. Aty ku pihet alkoholi haptas, shumë. Aty ku bëhet hallall kamata, ribaja. Aty ku ndalet zeqati, aty prite dënimin prej Allahut, gjithë sekond. Allahu na mëshiroftë. Amin. Thotë tash është gjynah, thot të mbytet krimineli. Po që me mbyt duhet shteti me mbyt. Jo. Jo, po kanë ashtu t'u tek, t'u tek ty, filan kriminal del zini pritën mbyte. Nuk bën ashtu. Ashtu futet lufta qytetare, ashtu ndizet lufta qytetare. Se ai ka krahët e vet. Ai ka familje, ai ka shokë, të cilët ata mendojnë se ai o burrë i mirë. Dal hakmirren, tevona dalin hakmirren atyne. Jo, jo, jo. Krimineli duhet shteti e për atë arsye, për atë arsye, pse ka, pse ka lanë Zoti pushtetin? Pushteti s'është send prej Allahut. Pushteti është një organizëm, a mund ta quajmë ashtu? Një organ, një organ, po. Po organ, se Allahu i madhëruar e ka caktuar dhe shumë ka folur në Kuran për te, por po dhe libra tjera të shejta të mëhershme, i cili e mban ligjin e Zotit në tokë. E mban ligjin e Allahut në tokë, mban drejtsinë e Zotit në tokë. Drejtsinë e Allahut në tokë. Për shembull, don me pi alkool. Edhe çka bën pushtetari, mos me kanë pushtetari ai pin, se ka kryt e smut. Ai smut, se me kanë shnosh nuk pin raki. Ai që ka këtu men ai s'pin. Po ai që pa men. Pa nëse ti çe kanë mendtë me i hup krejt. Edhe pushtetari thotë jo, jo. Unë të kam borxh me t'rujt. Thotë po lëmë të lirë. Jo, ti s'ke me kan i lirë. Unë e kam borxh me ndërhy me të ndalu të përdorë alkool. Sikurse atje në komunikacion, thotë unë kerri jemi, unë e kom pagu, du 200 n'orë. Çka thotë shteti, jo, 200 n'orë, se ta marr kerrin krejt. Me çfarë drejte ma merr kerrin, kur e kom ble vetë, baba ma ka ble, Po nuk ke drejt absolute. E drejta absolute është e njerëzve t'trent. Çmendur. Po i çmenduri del zhvishet nëpër rrugë. Del njerë në rrugë dhe thotë ama gruen këtu, ama çikën këtu, ta kap bukën prej dore, i çmendur. S'ka kufi. Ndërsa liri absolute n'këtë dynja nuk ka. Ka liri t'kufizuar. E qët liri t'kufizuar, në binarët e shëndosha, e man pushtetari, për atë arsye Allahu ja ka besu atina. Për ata ai nëse e mban pushtetin drejt, kjo është që po shtim shumë rëndësi, puna e pushtetit, nëse e mban drejt, atëherë është prej njerëzve ma të ngritur te Zoti. Për ata për shembull, Pejgamberi ka thonë, prej 7 personave, të cilët do të jenë në hijen e Arshit të Allahut, fronit të Allahut, ditën e gjykimit, ku njerëzit kanë et, njerëzit kanë vapë, kanë temperaturë, kanë siklet, kanë vështirësi të mëdha, është imamun adilun prijsi i vërtetë, i drejtë, i sinqertë, la ilahe illa. Për ata na pse themi njerëzve jepni votën burrit t'mirë. Mundoni me qit parë njerin më të mirë. Se bereqeti i tina përfshin edhe juve të tanë. Drejtësia e tina përfshin juve të tanë. Rahmeti i tina, raportet e tina të mira me Allahun keni tanë hajr prej tina. Kam emanet prej Allahut. Po. Thotë, nesër do të mblidhen ndihmat nga Bashkësia Islame e Kosovës për Shkodrën. Thotë, çfarë mesazhi do keni ju? Jo? Po ne e cekëm, po e thamë, ne po mos i mbet po, borxh. Kjo është për të po. falënderuar, është për të solidarizuar, duhet me dhonë me nijet t'sadakasë, Pejgamberi ka thënë, "Men farraja al-mu'minin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan kurb yawm al-qiyamah, men kana fi awnihi kana Allahu fi awnihi." Dhe kështu me radhë shumë hadithe, ai i cili ja hjek një vështirësi një vllau, ka me ia largu atina Allahu një vështirësi prej vështirësive t'ditës të gjykimit, aty janë zore, aty janë vështirësi. Ai i cili është n'ndihmë t'vllaut vet, Allahu është n'ndihmë tina. Ti qëndron n'ndihmë vëllezërve tu, Allahu është n'ndihmë teje, n'ndihmë tyje. Pra ti ndihmon atij, Allahu të ndihmon ty. Nuk duhet me t'u dhimbë parat me dhanë për vllezërit tu, po edhe mos me qenë hiç ata vllazni. Edhe mos me qenë muslimon hiç. Po edhe në Serbi me ndodhë një katastrofë, është njerëzore, është, është, është edhe islame, me u çu me ndihmu njerëzve. Po pra, për atë arsye këtë parim, këtë parim, mu më pëlqen shumë këtu, deri dikun politika evropiane, por këta kanë marrë prej islamit këtë çështje. Ani pse mund ndodhin luftë mes vete, kur ndodhi katastrofa të po të ndihmojnë ana tash. Se është çështje njerëzore. Po çështje njerëzore ajo. Kjo çështje e islamit. Çështje islame, pra pse mund në luftë me ty? Kur ndodh diçka belaja, tash ka ndodhur belaja, unë jam në gjendje me të ndihmu. Çka veproi Selahuddini për shembull atje dhe dhe historia e gjatë e muslimanëve është Selahuddini po lufton me Richard Zemër Luanin atje luftë e madhe, luftë, gjak po derdhet shumë, por kur po smuhet aj, po ja çon mjekun e vet, me mjeku edhe po ja çon pemë me vete, thotë se nuk keni ju pemë mjaftueshëm, e është mungesë e vitaminave dhe ki nevojë për to, e thotë qysh bëhet kjo punë. Mbasi se na jena muslimon, la ilaha illa Allah, ti po do me u shty me muslimon, s'shtyhesh, as me bujari, as me trimni, as s'shtyhesh me me zemërgjerësi, s'shtyhesh me kurgjo me muslimon, jo. I kam thot tre fëmijë thot burri luan lojë të fatit dhe ne thot po hjekim çka na këshillon neve dhe burrin tim. Po hjekim se s'ka men ai burri. Ai nuk on tok Zotit. Ai nuk e falënderon Allahun që ka çu grun, i ka çu fëmijë si drita, e me lyp rrëskun hallall, po shkon qat dinar që merr qaty n'dorë shkon çon n'haram lojë të fatit. Haram. Kafshatën e fëmijëve çon n'haram. Po. Ka diçka punë më të ligë Kafshatën e fëmijëve e çon në duhan, e çon në alkohol, e çon në kumor, e çon në bixhoz, bixhoz e kjo, kafshatën e fëmijëve, çka me i thanë atina, atë shteti duhet me marrë, e me shti në burg, edhe me myt dru, Dajak me i dhanë atina, me shti në burg, unë ta mbaj familjen tane. Se unë kujdesem ma mirë se sa ti. A sheh prap gjithçka është pushteti. Po. Shumë interesant pushteti, se ka dhonë Allah hapsirë pushtetit. Pushteti ka drejt me ndërhy në raportet tua mes burrit dhe grusë. Pushteti ndërhyn në raportet tua mes teje dhe fëmijëve tu. Ti bën zullum fëmijëve, thotë pushteti jam. Ti e han idaren fëmijëve, thotë pushteti, ti që atje, unë. Kujdesem për fëmijët. Ose, përndryshe në këtë rason, e pola pak pa. Po. një tashmer, por pushteti e dënon që lun bixhoz, por për pare nuk e dënon, po çka bën, nuk jep më pare. Paret nuk i jep atina, as një bankë n'xhep s'ja len ati pushteti. E çon me punu, a pe punon e s'merr pare kurrë n'xhep të ka thotë gjithë. Paret shkojnë në arkë të shtetit, shteti e cakton punëtorin, i cili kujdeset për harxhimet e familjes, dhe ua çon në muj të tëna harxhimet e familjes. A ti janë si bankë, hoxhë? Po, Islami nuk e len të manipulu me pare. Po. Për të rësujë, lidhe me këta, është mirë edhe zeqatin kur e shkep për muslimanët. Shkon familjet diku me shkep tak tak ndërë, kur dhe Lajt cigaret, kall cigaret. Po a je edhe fukara, që s'ke bukë me hongër, ti paske te cigare, pare me ble cigare a? E jo, vallah, pare nuk t'jap. Nuk të jep. Ose, që të motra, shkojnë lujnë atje kumar, lujnë lojët e fatit, me pare, a unë po e maj me paret e mija. Ky me pare sociale ndoshta jeton të shtetit, qato pare shkon i harxhon. Mos i jep atij pare, shko bliju harxh, ushqim fëmijve, familjes, edhe nëse ke besim qat gru, ta lavdron dikush, ose njef dikush, edhe ep ka pak për fmi, Aty na si bon kjo. Fëmijët thotë nuk më ndëgjojnë. Unë thotë e flas një fjalë, ata thotë m'i kthejnë 10. Çka na këshilloni? Është dro se nuk i ke eduku si duhet. Fillim. Është frikë e madhe s'i ke eduku. Po ndoshta është një pasojë tjetër se ti qysh u sjell ndaj prindërve tu. Ta kthejnë, ta kthe Zoti në këtë dynja. ta kthen n'këtë dynja, dhe e fundit, jemi në kohë shumë të ligë, koha nuk është stabile, në shumë sene, në to që ceken, po edhe qato në kohë, edhe nuk ceken për shambull, çka ka në hadith Pejgamberit alejhi selam, vjen koha e kiametit, vjen një kohë ku njeriu i drejtë, Nuk i besohet, thuhet rrenc. Rrencit i zihet besë. Ai që është i sinqertë kërkush s'e beson. Ai që tradhton tanë i besojnë. Ata që janë të mirë kurrë s'hipin përpjetë me marr farë pozite. Ata që janë t'kqij hipin nalt. Prindi e lun rolin e fëmijës, fëmija lun rolin e prindit. Zaten ka thënë pejgamberi, hatta talid al amatu rabbataha, s'do të bëhet kiamet derisa nona ta lindë zotëriun e saj. Sa herë ke marrë me veti n'xhuma? Asnjë. E ka me ta eduku mësusi a? Leje atë punë, mësusi vetë s'ka kulturë, po ta edukon ty fminë. Po n'shpi ka punët llugë, po edukon e ty fminë po ta edukon. Kjo është pasoja, është pasoja. Kjo është pasoja e mëkateve tona. Pasoja e mëkateve tona është. Nuk i edukojnë fminë qysh thotë Zoti. Por ashuret mbahen me agjërim. Kaq me agjërim këtë kemi cek, na kemi fol më duket. Po, po. Kena kena fol për këtë. Masi këtë temë në radio edhe kemi fol. Po. Kur dihet se feja islame është e vetmja fe që ka zbritur tek të gjithë pejgamberët, pse thotë quhen qiellore edhe krishterizmi, jehudizmi etj. Quhen qiellore sepse në bazë në esencë kanë burimin nga qielli. Respekt për librat e tyre të shejta, që kanë qenë origjinale një kohë, po. që e respekti për ta, ne themi se janë qiellore, edhe kemi një farë lloj afërsie me ta, më shumë se sa me fetë e tjera. Jo që janë të shëndosha sot, edhe ata vetë e dinë që nuk janë të shëndosha, ata vetë i përthës po ditë, që të ka orë, që të jëmë të bo. Përndryshe me pak fjalë polemika ata vetë e dinë. Dhe atë për atë arsye dalin me dhjetra dhe qindra njerëz të tyre, priftë, rabinë, njerëz të famshëm të feve të tyre të cilët e pranojnë realitetin, herë herë konvertohen në islam, herë nuk konvertohen po thjesht e flasin realitetin. Të të qoftë nuk jem të diskutojmë për ato se aty nuk nuk ke çka lodhesh. Por respekt për bazën e tyre të shëndoshë, që ka qenë, e që është islam. Se islam domethanë me iu dorëzu zotit. Me iu dorëzu vullnetit zotit. E vullneti i zotit ka qenë gjithmonë me thanë la ilahe illa Allah, Për la ilahe illallah, Nuhi a.s. që thashë më herët 950 vjet, 950 vite po i thirr njerëzit në la ilahe illallah. Për la ilahe illallah, Musa a.s. u prish me firaunin, hyri në luftë me firaunin, dhe u ça edhe deti për la ilahe illallah, dhe shpëtoi Musa me këta që thonin la ilahe illallah, Dhe fundosen ata të tjerët që kenë kundër fjalës la ilaha illallah, Firauni me të tjerët. Për fjalën la ilaha illallah, Ibrahimi alejhi selam u fut në zjarr vëlla. Pse thonte krejt çka adhuroni janë të kota, adhuronie Zotin la ilaha illallah. Për la ilahe illallah, Isa a.s. u luftue nga krejt njerëzit me përjashtim një pakice të vogël, edhe pushtetin një qime mytë për fjalën la ilahe illallah, e Allahu e ngriti lart, për fjalën la ilahe illallah, Pejgamberin alejhi salatu ve selam, i cili ishte njeriu thuajse me autoritet më të madh, sa ishte para me fillu islamin, Kur filloi me zbrit Kurani, thanë tash më nuk të ngojmë. Pse? Ku është behanja, ku është e meta? Unë i njëjti jam. Ja, tash po thu la ilaha illallah. Dhe u prish me axhallarë, u prish me shokë, u prish me me, me, mekanë. Për la ilaha illallah. Kjo la ilaha illallah ka qenë prej fillimit njerëzimit deri në kijamet kjo është islam. Me iu nënshtru, me iu dorzu vullnetit zotit xhelle shanuhu. E pastaj sheriati, a me falë pesë kohë namaz, a pesëdhjetë kohë, a me agjëru një muj, a tre muj, këto janë sheriati që quhet legjislaturë që ka qenë te evrejt e vjetër, dhjatën e vjetër në Inxhil, Tevrat më ndryshe, në Inxhil të Musa, të Isaut më ndryshe, në Kuran ndryshe pse kjo ka të bëjë me kohë, me aftësitë e njerëzve. Nuk janë të njëjtë njerëzit sot që kanë qenë kohën e Musaut, të fortë. Nuk janë njëjtë sot, nuk mund të përballojnë. Për atë Allahu na ka lehtësu neve shumë gjana sot. Pastaj Tevrati ka qenë për një afat shkurt, Inxhili për një afat shkurt, libri i Zotit, Kurani deri në kiamet, për atë duhet me përfshi gjanat që hasen atje. Po. Gjana shkencore, gjëra mas 14 shekujve që jemi sot, Ku shumë zbulohen sene që i ka thënë Kurani, po nëse ka kjo dynja edhe 14 shekuj do të zbulohen prap, pra bërthama njo. E pse njerëz devijojnë? Na faj s'kem, Islami faj s'ka, Isa nuk ka, Musa faj nuk ka, Davudi faj nuk ka, s'kan pejgamberët e Zotit faj. Ata amanetin e vet e kanë krye, por njerëzit e kanë deviju, e ja pafshin hajrin asaj që kanë deviju, po, thëmë. Jam thot një vajzë 21 vjeçare, thot jam nda nga burri 3 herë. A kam thot të drejtë thot mu kthy edhe një herë. Asnjëherë deri në kiamet, nëse e nda 3 herë, që a më burrë me të lshu. Dhe ti mu nda kanë ndan të të më tratona këtu në tre tek i tek të kap çon dikë të shtëpia shkon. Po po, kjo kjo ja vetë drejt mu nda. Shqiptarka vetë drejt mu nda kaniherë, kupton se çon tani më shkon te baba vet, kur çohet n'sabah kqyr gruaja s'a. Kjo quhet tri shkurorëzime. Allahu ka thënë në Kur'an, "Faman talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra", nëse e lëshon për herë të tretë, nuk ka të drejtë mu kthye te burri i parë, të ky burr, përderisa të martohet me një burrë tjetër, njëherë me kalu kohëpritja, pastaj mu martu me një burrë tjetër, pastaj me fjet me atë burrë, s'paku një natë me fjet me të martu, dhe pastaj nëse vdes ai, e lëshon ai, mbetet prapë kohëpritja, e burrit tjetër, që quhet iddet, i kalon kohëpritja, edhe ka drejt, mu kthy te ky i pari nëse të i prap. Kjo është ligji i Zotit, deri n' kiamet. Po. Jam thot një grua, thot burri mirret me prostitucion, ka pritjeri, i kam thot dy fëmi, me atë, thot jam në dert, çka të bëj? Qysh nuk e dertë? Qysh nuk ke dert, la ilaha ilallah? Burrat e tillë, si ai që mirret me lojëra të fatit, i harxhon paret krejt, si ai që ka një pitë nëpër kafe të natës, sikur ky i cili shkon tanë kohën nëpër, nëpër, nëpër, çka thërës të mirret me prostitucion. Shet, blen. Sigurisht. Trafikim njerëzor çka thuhet. Eudhu billah, eudhu billah. Gruja në kësi raste, ka të drejtë mu shkurorëzu prej burrit. Ka të drejtë. Por për hatër që ka fmin, ajo, Ata pa babë janë. Baba i cili është, ato që kanë babë sa? Ai nuk ka babë, ata fëmijë nuk di çfarë baba. Ata nëse kanë mërri mu plak, ata kanë me thënë nuk di çka baba. Baba që rri tan natën nëpër kafene, baba që vjen i pitë te shpia, baba që luan, harxhon kafshatën e gojës fmive, që e baba është ta? E ma mirë mos me kanë. Për atë arsye kaniherë ma mirë me ja marrë Zoti fmive babën. Ma mirë, ma mirë mu rritë pa babë. Mundohu por Zot të shliroft, mos e bon nijet me lanë gjynah, sepse të ta bë ka ai që thash më herët, edhe pa nonjë problem. Un la hawla wala quwwata illa billah. A është e domosdoshme me bo darsmën? Ja, sunnet veç. Po. Sunnet e preferueshme, në drejtë në dorë çka do të thotë, sunnet është nuk ka obligim. Në momentin që ke bu, vajzën kurorë, kurorë ke bu, po. baba ta ka dhon, Dëshmitarët kanë prezantu, ti ke lyp prindi çikës ta ka dhanë dëshmitarët kanë prezantu, ajo është e jotja. E kap për dore shkon te shpija menjëherë, dhe baba merre menjëherë, mos ma le këtu hiç. Po po. Ose thotë, ma dha tash po të lutem, ma dha me vete se po më duhet. Çka ndodh për shkak të kësaj, kam shkuar në Gjermani, kam shkuar në Evropë, hallall janë ato. Ose s'kam pare për darsmën. Vallai nuk kam pare. Hallall është, por është sunnet me bo darsëm ata që kanë. Po. Sunnet është, mirë është, sepse ka hijeshinë e vet edhe, edhe marrin vesh njerëzit filani u martu me filanen e kështu me radhë. A ka thotë mundësi me na tregu si bëhet ndarja e pasurisë? U, uh, kjo është temë e madhe. Po. Ja, temë në vete është kjo. Do të diskutojmë ndoshta në emision tjetër. Thotë e kam thotë një restorant dhe aty do të punojnë 30 punëtorë dhe mbajnë thotë familje, por aty ka thotë edhe alkohol, ndërsa unë thotë nuk e përdori kurrë. Njëjtë. Ja edhe pije lirisht. Kur e shet alkoholin edhe pije. Kur e shet edhe pije. Pejgamberit alayhi salatu wasalam i kanë thënë ja Rasulullah, ne e shesim, por nuk e pim. Pejgamberi ka thënë alayhi salatu wasalam po e shitni e s'po e pini, atëherë pra merrne edhe derrin, edhe prene, edhe zine, Njëjtë, s'ka dallim. Çfarë dallimi ka me shit alkoolin, prej me prodhu alkoolin, prej me bart me transportu alkoolin, prej me shërby alkoolin, çfarë dallimi ka? Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka dallim që nuk po e prish veten. Po. Për mëkat të Zotit një, ndërsa që nuk po e prish veten. Pejgamberi alayhi salatu wasallam krejt këto lloje, nëntë lloje i ka fut në mallkim. Edhe çka do të thotë mallkim? Kur të ngordhë haram, marre me përfitu prej sajna. Ka thonë, ne marrim vjamin e tyne, i lyjna anijet, i lyjna lkurat për me qëndru ma të buta, edhe përdorim si landë djegëse. A bon me marrë, Pejgamberi ka thanë, Allahu i mallkoftë hebrejtë, tejet ma tutje. Allahu ua ka bo haram vjamin, ata e kanë marrë e kanë shit, i kanë marrë paret. Ki me dal me fytyrë të zezë para Zotit, ka me të poshtru i madhi Allah, azza wa gjell, mjeri ti i mjeri për shpirt tonë. Dhe së fundit, çka fiton prej alkoholit? Sa milion euro i fiton? Sa milion euro? S'fiton kurgjo? Shumë pak. Ti shmëria që njëri të lë harame ty në shpi? Unë s'e pi, e ti... Unë kur nuk e pi, e ty ta api, unë s'e përdori drogën, ty ta api a? Por që kom borxh me mbrojt edhe veten kom borxh me mbrojt e ty o vlla? Ajo që asht e dëmshme për mu nuk e përdori, qysh ku zemër ta lejoj ty me përdor ti? Unë duhet me rujt vetveten e familjen tem, e kom borxh me rujt edhe ty dhe familjen tane, dhe kom borxh me rujt këtë shoqëri, se unë jam individ në këtë shoqëri, individi i shëndosh, familja e shëndosh, O shoqëria e shëndosh. Kështu është puna. Pra ju tjerët vidhni mytni veç unë e me familje jo. Ju prishni mendt, rrini pa mend përdorni drogë tanë veç unë jo. A unë jau shes. La ilaha illallah. 10 vite thot kam pirë alkool, tani thot jam penduar, kam filluar namazin, a thua thot m'u ka pranu pendimi? Inshallah nëse je pendu me pendim të sinqert, me pendim të sinqert, me kushtet e pendimit, duke kuptu se ajo punë ka qenë e poshtër, je distancuar prej saj, dhe ke vendos mos me u kthy deri në kiamet, inshallah Allahu Teala ta ka pranue, dhe kurr mos u kthe, me urrejt, prej shenjave të pranimit të pendimit, është me urrejt atë mkat, Me urrejt, qysh përpara e ke dasht, tash me urrejt atë mkat. Allahu na rujt. Elhamdulilah që Allahu të ka mshiru, e të ka drejtu, e të ka udhëzu, falënderoje Allahun shumë, e fal namaz shumë, e bën istigfar shumë, e kërko falje te i madhi Allah shumë, që Allahu të ka drejtu, e një kohë ke pi alkool inshallah Allahu të fal, e nuk nuk të ndëshkon për atë kohë, që ka qenë kohë e zezë, periudhë e zezë e jetës tande. Çfarë mëkati, thot, ka biri që më rrah mua si nënë? Ai s'ka mkat më të madh çka mund bën. Ai mkat më të madh nuk ka çka bën, përpos me i bo Zotit kufër shirk. Tjetër mkat nuk ka çka bën. La ilaha illa Allah. Muhammed Rasulullah ti bën sabër, bën sabër, me bo ti me u lut kundër atij fëmiu, me u lut kundër tina, ai për jetë në këtë dynja, jetë dritën nuk ka me pa sa t'jetë gjallë, Kurr, kurr dritë nuk ka me pa. Kurr nuk ka me qenë i lumtur në këtë dynja dhe atij ka me i dalë shpirti për gazep e mos flasim çka e gjen mas vdekjes. Nana le t'jetë e çmendur, le t'jetë e trent, le t'jetë e urtë, le t'jetë e vshtirë, le t'jetë me kryq, le t'jetë pa kryq, le t'jetë me fe, le t'jetë pa fe, le t'jetë muslimane, le t'jetë ateiste. Çka të jetë, ajo është nanë. Nanë është me ia puthë komt, e me ia puthë durt, e me puthë në ballë. Nuk ke hak ndaj asnjë njeriu në këtë dynja ma shumë se sa ndaj nanës tane. U kry ajo punë. Nuk ke hak ndaj këto është kjo është vulë ndaj asnjë njeriu në këtë dynja ma shumë se sa ndaj nanës tane. La hawla Profesor, edhe një pyetje të fundit, sepse veçse minutat na kanë arritur, tha tash edhe një për femnën, duhet m'u kontrollu te gjinekologu. M'u? M'u kontrollu te gjinekologu. Femra duhet m'u kontrollu te gjinekologia, femër, doktoreshë, se sot ka falë zotit, po. doktoresha. Përpos në mungesë të femrave dhe në ndo nëse ka ndonjë ndonjë ndërhyrje, çka the? Komplikime, komplikime po, gjatë... komplikime, ndërhyrje, nevojë. Që duhet patjetër. Që duhet patjetër, m'u konsultu, me qenë në ekip, ose me marrë ndonjë mjek, i cili qatë nuk po mundët mjekja, vetë e thotë, nuk po di, kam nevojë me thirrë, një profesor temin, një mjek i po. cili është dëshmuar, që është tjetër, ndërsa, kur ka mundësi me shku te mjekja, nuk bën, është haram, me shku te mjeku, te mashkulli, pa shku te femra. Po. Po. Se shumë punë, pjesën dërrmuese të punëve, mun i kryen edhe femra. Shumë pak komplikime ka, zakonisht te operacionet, te ndërhyrjet e randa, ka nevojë me qenë edhe mashkulli, përndryshe shumë punë i kryen edhe femra, vetë. Profesor, Allah ju shpërbleftë që edhe sonte ishit me ne në studio. Amin, faleminderit. Shpresojmë që edhe shikuesit tanë të janë nda të knaqun me emisionin tonë. Miq të dashur dua t'ju rikujtoj që reprizën mund ta ndiqni çdo të premte duke filluar nga ora pesëmbëdhjetë. Neve nuk na mbetet gjë tjetër veçse t'ju përshëndesim e selam alejkum. Shpresojmë të shpresojmë pra të takohemi inshallah të enjten tjetër. Deri atëherë mirëmbetshi e selam alejkum.